Mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Oh, mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo. Hasta abajo, hasta abajo, mami dale para abajo, hasta abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, mami dale para abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Dale, la mueve no para adelante, la japa pa' atrás, así como mueve la cadera, mamá Si no de la música, déjate llevar y 1 2 3 vamos, 1 2 3 vamos, 1 2 3 vamos, 1 2 3 vamos, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2. y comienza, con el de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, de aquí, allá, de allá, pa' acá, de aquí, allá, de allá, de aquí, allá, de allá, de aquí, pa' allá, de allá, pa' de aquí, allá, de allá, aquí, allá, allá, aquí, allá, allá. Y bailando como Shakira, como Shakira, como Shakira. Y bailando como Shakira, como Shakira, como Shakira. Ella le da cintura, ahí. Ella le da cintura. para abajo, para abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. Mami, dale para abajo, para abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta La no la para atrás. Así como mueve la cadera, mamá. de la música, déjate llevar. Y uno, dos, tres, vamos, dos, tres, vamos, dos, tres, vamos, dos, tres, vamos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, tres, vamos y comienza, y comienza, y comienza, y comienza con el de aquí, para allá, de allá, para acá, de aquí, para allá, de allá, para acá, de aquí, para allá, de allá, para acá, de aquí, para allá, de allá, para acá, de aquí, para allá, de allá, para acá, de aquí, para allá, de allá, para acá, de aquí, para allá, de allá, para acá, de aquí, para allá, de allá, para acá. Aquí está el palo, el palo. Cuba, la combinación perfecta.